David en die hoge ambtenaren het die families van Asaf, Jeman en Jediten voor een speciale dienst afgesonder. Hulle is onder begeleiding van lieren, harpen en symbolen als profete optree. Hier is een lijst van al hier die mensen. Uit Asafse seens was daar Sakir, Josef, Netanya en Azarela. Hulle het onder Asafse leiding gestaan. Hij het als profete dienst van die koning opgetree. Uit Jeditense seens was daar Gedalia, Tseri, Jesaja, Semi, Gassabla en Matetja. Hulle het onder leiding van Jediten, hulle pa, gestaan. Hy het met hierbegeleiding als profeet die lof van die Heere geleid. Hy die mense seens was daar by Kiria, Matanio, Esiel, Sebal, Jerimot, Gananio, Ganon, Eliota, Gedaldi, Romanti Jeser, Lusbekasa, Maluti, Witter en Magashite. Hulle was allemaal Jemanse ziens. Jeman was die koningse ziener in godsdienstige zaken. God het aan Jeman veertien ziens en drie dochters gegee. Dit het natuurlijk aan hom groot aanzien in die gemeenschap gegee. Die mensen was elkeen onder leiding van zijn pa verantwoordelijk voor de muziek in die huis van die Heere. Hulle saam is begeleid op zijn balen, harpen en lieren. Asaf, Jeditin en Jeman was in die koningse dienst. Hulle en hulle families was opgeleid om muziek te maken. Al 288 van hulle was goede muzikanten. Die muzikanten is ook geluid voor hulle dienstbeerte, zonder om te kijken of hulle jong of oud is, leerling of leermeester. Die eerste lot het op Josef, uit die nageslag van Asaf, geval, die tweede op Gedalo en twaalf van sy seens en familielede, die derde op Sakir en twaalf van sy seens en familielede, die vierde op Seri en twaalf van sy seens en familielede, die vijfde op Netanja en twaalf van sy seens en familielede, die zesde op Bikia en twaalf van sy seens en familielede, die zevende op Asarela en twaalf van sy seens en familielede, die achtste op Jesaja en twaalf van sy seens en familielede, die negende op Matanja en twaalf van sy seens en familielede, die tiende op Semi en twaalf van sy seens en familielede, die elfde op Asorel en twaalf van sy seens en familielede, die twaalfde op Gassabio en twaalf van sy seens en familielede, die dertiende op Sebal en twaalf van sy seens en familielede, die veertiende op Matija en twaalf van sy seens en familielede, die vijftiende op Jeremut en twaalf van sy seens en familielede, die zestiende op Ganania en twaalf van sy seens en familielede, die zeventiende op Loosbekassa en twaalf van sy seens en familielede, die 18e op Ganon en 12 van sy seuns en familielede, die 19e op Maluti en 12 van sy seuns en familielede, die 20e op Eliata en 12 van sy seuns en familielede, die 21e op Uther en 12 van sy seuns en familielede, die 22e op Gedalti en 12 van sy seuns en familielede, die 23e op Magashait en 12 van sy seuns en familielede, die 24ste op Roemam die Eeser en 12 van sy seens en familielede.